За сайн байцгаана уу? Аа та нар нөгөө мэдэн дээр үнийгээ мэдээ мэдээл дээр үнийгээ сонссон байх уу? Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт Францд нэг сүм дээр миса хийх аа зура хоёр залуу ороод нөгөө фадерыг аллаад тий олон хүмүүс бас ингээ гэмтэлсэн гэж тий аа тэр фадер маань тэр 84 нас тавьсан билүү. Тэгээд тэгээд асласаа тэтгэр аваад тэгсэн чинь хിവэрэ тийм виза хийгээд угаасаа Франц Европ дээр хүн фадер нараа чөөхөн байгаа учраас тийм арахгүй байсан байх уу. Тэгсэн чинь тэр хүн хоёр хүн ороод мисан дээр байгаа фадрыг алсан гэж. Тийм. Э, имэрхүү асуудал нэрэ тийм их гардаггүй хуур байдаг юм аа. Сонсон уу манайхаа? Үний тухай мэдээгээ. Та нарууд Бангаг жураг дээр байгаа биш үү? Үүнээс гадна одоо ерөнхийдөө сүүлийн үед аа имерхүү бөмбөгөөр нөгөө тэр олон хүмүүс алаад тарио гэж ярьд юм уу? Үнийг зөндөг гардаг тийм ээ. Одоо сүүлийн үед Американд хамаагүй буу гардаг, гар буутай юм уу гэж хүмүүс алаад Европ дээр бас Германд, Франц, Түрк хаасайгүй байнга иймэрхүү асуудал гардаг. Та нар зураг дээр үздэг ч тийм үний тухай. Ийм ас иймэрхүү асуудал сүүлийн үед IS IS гэдэг нөгөө хүмүүсээс болохоор тэгж ярьж байна. Тэгээд ислам, муслим хүмүүс ерөнхийдөө ингэж хүмүүс аллаад явна гэж ярьж байгаа. Харин жинхэнэ муслим гэхээр иймэрхүү сургаад ерөөсөө цаадаггүй л дээ. Тий. Итгэлээс болохоор бишрлээс бишрлэлээс болохоор өөрөө хүний амь хамаагүй ингэж хураах эрх хиндэж байхгүй. Тий. Одоо иймэрхүү асуудал тэгвэл юунаас гарч билээ? одоо өөр бас тэр тиймэрхүү бөмбөгөөр ингээд хүнийг алхах гэсэн хүн өөрийнхөө биендээ нөгөө тэр тий бөмбөгтэй ороод ер нь өөрийнхөө амьяагаар ингээд хүмүүс авдаг штэ тий. Тэгвэл тинараа нэрэ үнэхээр би итгэлээс болохоор үнийг хийж байгаамаа гэж бод мэдээж тэгэж бодох байх уу тий. Итгэлээс болохоор Харин тинарэ үнэхээр нэрэ яг бишрэл зүсэг бишрэлтэй зүв тэнгэр бурханд ингээд хандсан зүв тэнгэр бурханд итгэдэг хүн гэвэл а буруу сургаалт таагүй өөр хүний яам яхамаагүй ингээд хураах ажилда таньшихгүй байсан гэж бодож байна. Мэдээж өөрөө яг ингэж хийхээр үнд миний чинхэн Азараар байгаа гэж хүмүүс бодоод хийж байгаа. Би ингэсний хадараа яг тэр бурханы төлөө өөрийнхөө амиа өргөлсөн гэж бодоод миний аз зэрэг энд байгаа шүү гэж бодоод хүмүүс ингэж хийдэг. Манайх нь юу гэж бодох вэ? Үний тухай. Манай хүмүүс үний тухай юу гэж бодох вэ? Тэнд нэрэ цэнхэн аз зэрэг байгаа гэж бодож байна уу? Кем 누굴гүй өшөө өшөө хүний амиа хамаагүй ингэж тоохгүй альсныхаа дараа өөрийн Азаргаал олон гэж бодож байна. Манай хүмүүс нь юу гэж бодох вэ? Нэр чинхэн Азаргаал энд байгаа гэж би наран тий бодохгүй л дээ. Тэгвэл манай хүмүүс ерөнхийдөө чинхэн өөрийнхөө чинхэн Азаргаал яг юунаас ирдэг вэ? Хижээ маш чаргалтай байсан билээ гэдгийг асуумаар байна. 들어봤지. 자, 고모세 들어봤더래. 내래비 이제 잘할 때 했으면 실례겠지. 터트려 힘지기를 차고 오시오. 인후부터 솔로모스를 이렇게 사놨다시오. 등록치라서. 솔로모스를 이렇게 차, 인 잡사를 다가 버드 조절에 비이제 내래 잘할 때 했으면 실례겠지. 아, 우리 한국 신자분들한테 잠시 먼저 얘기를 하고 갈게요. 지난주에 여러분들 잘 아시지만 프랑스에서 미사 중에 신분이한 분이 돌아가셨어요, 그죠? 살해당했습니다. IS 젊은 사람 두 명, IS로 추정이 되는 두 사람에 의해서 미사 중에 이제 살해를 당하는 사건이 벌어졌어요. 어, 당연히 진짜 무슬림이나 이슬람이라고 얘기, 우리는 자꾸 얘기를 하는데 실제로는 그 사람들은 진짜 무슬림이라고 얘기하기가 참 어렵습니다. 물론 본인은 신앙에 의해서 이제 이것을 행위를 한다고 생각을 하죠. 근데 진짜 신인, 신앙인이라고 한다면 잘못된 가르침으로 인한, 인한 잘못된 행동을 이렇게 선뜻 하지 않아야 하는 것이 정상입니다. 가뜩이나 다른 사람의 목숨을 빼앗는다는 그런 가르침을 따라서 죄 없는 사람들을 죽이는 행위에 동참했다는 것은 아, 우리가 용납할 수 없는 사건이죠. 왜냐하면 단순히 지금 그 신부님만 돌아가신 것이 아니라 지난주 내내 터키, 독일, 뭐 프랑스 어디고 할 것 없이 계속 이런 테러 사건들이 벌어지고 있고 어, 또 미국 같은 데서는 계속 또 총기 사고가 나고 있습니다. 사람들의 생명을 존중하지 않는 행위들이 계속 벌어지고 있죠. 물론 그 행동을 하는 사람은 자신의 행복을 위해서 그렇게 했을 거예요. 총기 사건이 됐던 아니면 미사 중에 성당에 난입을 해서 신부를 살해했던 사람이 됐던 자살 폭탄으로 다른 사람 자기의 목숨까지도 버렸던 어, 사람들은 거기에 내가 행복을 찾고 싶어서 했던 것만큼은 분명합니다. 자신이 생각하는 행복. 근데 거기에 진짜 행복이 있다고 생각, 여러분들 어떻게 생각하세요? 죄 없는 사람의, 다른, 죄 없는 다른 사람의 목숨을 빼앗으면서 <clears throat> 내가 행복할 수 있다고 생각하시나요? 그래서 우리 방금 우리 문골 신자들한테 제가 한국말로 얘기하는 동안 생각해 보려고 한 거는 여러분들은 언제 진짜 행복하셨습니까? 라는 질문입니다. 정말 행복했었던 기억, 나는 무엇으로부터 내 행복을 찾는가 이것에 대해서 잠깐 생각해 보라고 그랬어요. 한국 신자분들도 지금부터 생각해 보세요. <laughs> 내가 몽골말로 하는 동안 난 언제 행복했지? 난 언제 행복하지? 무엇으로부터 나는 행복을 찾지? 하는 부분에 대해서 몽골말로 이렇게 다른 생각 그냥 멍하게 계지 마시고 계시지 마시고 숙제를 드립니다. <laughs> 그동안 잠깐 생각해 보세요. 자, 소송어스 무스트 바스 게임 달고라고 어요 <laughs> хичээ азаргаатай байсан би гэж бодож үзэрэй гэж. Азаргаар юунаас ирэх. Манай хүмүүс бодож байд бодсноо сая. Эсвэл фадер солонгос руу юу гэж яхаа ингэ сонсоо сууж байсан. Ямар яа. А заргалын тухай тий. Өнөөдөр айлтлалыг харсан хүний хувьд төрсөн амбаг тий агуулаг тэгээд илүү том агуулаг бариад тэнд дүүргэх хэмжээгээр байгаа өөрийн эд хөрөнгөө үүнийг түүний азараар байсан юм аа. Манай хүмүүсийн хувьд хизээ азараатай байсан би сайн мэдэхгүй заяа. Харин Библиэл дээр өнөөдөр Библиэл дээр байсан хүний азаргал нь тум амбар. Тэгээ үүнийг дүүргэх хэмжээгээр байгаа өөрийн эд хөрөнгө Үүнээсээ энэ хүн маш жаргалтай байсан шүү. Мэдээж мэдээж тий үүнийг хараад жаргалтай тий жаргал төрөх магадгүй биш ээ. Цаавал жаргал төрнө шүү дээ. Үүнийг хараад. Шүгээрөө хуу миний хуух үед хоол сайн идээд гэдэс цадсан үед бас жаргалтай байдаг. Тэгээд фадрын хувьд им Исааны өрөө хүнээр дүүрэн бол болоод а ганц мисагаар амжихгүй байна. 2 3 мисатай болох үстэй. Гэвэл бас шаргаатай байх мах уу. Тийм учраас насааны цэс төрөши ямар ч санаа зовлон байхгүйгээр идэх хэрэглэх хангалттай идэх хөрөнгөтэй хүн гэхээр мэдээж заргалтай байж тээ. Тэр ойлгомжтой. Магадгүй олон хүмүүс тийм ээ энд байгаа хүмүүс бас мөн олон хүмүүс надад 10 тэрбумтэй 100 тэрбумтэй болоод үүнийг ханаа хамаагүй өдрөж ингээд хамаагүй цармаа хичээгээд хэрэгэлсэнийх дараа аргааш өгсөн ч хамаагүй л дээ гэж бодох хүн байв. Тий. Би тгий чи хүн тэгдэг шүү. Хүмүүн гэх нь ер нь тэгдэг нэрэ хамаагүй ерөөсөө би өөрөө авч үзээгүй хэмжээгээр ингэдэг болоод үнийгээ нэрэ хэрэглээд хэрэглээд мөнгө хэрэглээд ядраад завхуураад тгийч маргааш өвхмээр байна гэж бодох хүн байгаа юм шүү дээ. Тэгээд энэ ер тунд ерөнхийдөө бидний тгийч хийг бойголсон байна. Яагаад гэвэл өвчлөн Аз аргал гэдэг нь өөртөө байгаа ир хөрөнгөнөөс ирнэ гэж хүмүүс ерөнхийдөө боддог юм Тэгээд тиймэрхүү маягаар зураг дээр ч гэсэн чинь эргийн тойронд байгаа хүмүүс ч гэсэн чинь байнга үнгийг үжүүлдэг. Тийм учраас а би бас мөнгөтэй болмоор байв. Тэрэн санаа тиймэрхүү санаанд орох нь ямар ч буруу биш. Эцсийн хүмж бас биш. Харин сая дүнгийн сая та нар хизээ заргалтай байсан бэ? Манай хүмүүсийн аз жаргал юунаас ирдвэ? Ирдэн юм бэ гэж асуусан үед Нэр юу бодсон бэ манайхаа? А? Хизээ заргаатай байсан бэ гэдэг юу? Дөнгөж сая оглоо босоод мисанд ирэхээр заргаатай байсан уу? Ямар вэ? Хүмүүсээ. Битгүй эцэгчүүд нь анх хүүхдтэй болоод төрснийхаа дараа телевизэн үед тэр үед азараатай байсан түмэн ямар байсан? А? Азараатай байсан уу? А. <laughs> Тэрийг бодсон уу сая? сайн бай. Тэгээ хүүхэд нь том болоод анхны миний төрсөн өдрөөр хүүхэд нь ааваа таны төрсөн өдрөнд баяр мэнд өрөө гэв. Бэлгийг аваад ирсэн. Үүнийг бодсон хүн бас байх уу? Нэрэ үнэхээр нөгөө тэр найз найз байнт найз охинтой зугаагахаар яваад ирснийхаа дараа царгалтай тэр үед маш царгалтай байсан гэж бодсон хүн байх уу? Ямар вэ? Яасан байхгүй юу? <laughs> Бодсон байгаа биз дээ те энэ дээр. Эсвэл нэр үнэхээр хичээгээд өөрийнхөө зүгээс хичээсний хадараа яг онц авсан үеэр а нэр үнэхээр заргалтай байсан гэж бодсон бас байх магадгүй. Удаан үйлс чадаагүй байсан гэр бүл хол байгаа ямар нэг хол үйлсд байгаа. Удаан үйлс чадахгүй чадахгүй байсан гэр бүлтэйгээ хамт оройн хол бүх гэр бүл хамтдаа оройн хол цогт орсон үед аа нэрээ өмнөхөөр саргалтай байсан бэ гэж бодсон хүн бас байх уу? Анх нөгөө тэр ажил хийгээд анх авсан цалингээр эцэгт эсвэл гэр бүлтэйгээ хамт юмаа ид зүжсэн тиймэрхүү үе бодж үзсэн хүмүүс бас байгаа билүү. Хэрвээ та нар хизээ саргалтай байсан бэ, аа саргалтай байсан бэ гэж асуусан үед сая миний хийсэн иймэрхүү зүйлийг бодсон байгаа бол болохгүй. Тэгээд хэрвээ би хөшрөөд өвчтэй болоод хөвдөд ерөөсө гарч сатахгүй үед манай хүүхдүүд нь оо таны амжилгийн мөнгө олохоор би цаагүй байна гэж ерөөс эргэх эргэж ирэхгүй эсвэл байнга ирээд та ямар вэ гэж надтай тий үйлцэхаараа ирэхийг хүссэн хүн байгаа бол цайны 10 тэрбум 100 тэрбум гэдэг нь та нарын мөрөөдлөөс чинь хайх ёстой. За яа. Сая иймэрхүү миний хэлсэн бүх зүйлийг а юунд азралтай байгаа гэж бодсон байгаа бол 100 тэрбум 10 тэрбум 100 тэрбум гэдэг мөнгө энэ мөнгөтэй болох мөрөдөл мөрөдөл бас чинь гараарай заяа. Яагаад гэвэл имерхүү мөнгөг цуглуулахын тулд саяны хэлсэн янз янз ингээд миний зүгээс хэлсэн тиймэрхүү аз жаргалуудыг өвчлөн тодорхой хэмжээгээр хайх ёстой. Мэдээж өгөгд өгөгдөхгүй энэ утга биш. Чарын хүмүүсэн дээр ямар нэг Юроос олж чадахгүй онцгүй онцгой ямар нэг аз жаргалаас болохоор 10 тэрбумтай байж болно. Харин 10 тэрбумнаас бол ихсэн хүн заяа. Саяны хэлсэн имерхүү аз жаргалаас илүү тэргээ чухал гэж боддог хүн гэвэл 10 тэрбумнаас ихсэн гэсэн үнийг 100 мянган буйгахын төлөв хичээдэг. Саяны бодсон заргалыг юроосоо чухал гэж бодохгүйгээр амьдрав. Өөрөдөө одоо хитэн хэрэг хэмжээгээр байгаа байх уу гэдэг хэсэс биш. Би яг юунд мөрөдлөж байгаа юм бэ? Юу олохын тулд хийж байгаа юм бэ гэхээс би нараа энэ цэнхэн асаргалыг олох уу эсвэл ерөөсө хичээж ээлтэлээр сүүлээр чамд байгаа өөртөө байгаа ирэх хөрөнгөө хин эзэмшлэх үү гэж асуусан байна. Тийм ээ. Ерөөсө хайрцагт орохоор гар дээр юуж барьж ор цахгүй гэхэндээ санаа тавьд явдаг хүн гэхээр нь тийм ээ цааны хийсэн аз жаргалыг э, орхих ёстой байл та. Харин өөртөө тийм ээ хэр хэмжээгээр байсан чинь тийм ээ баг байсан чинь их байсан чинь хамаагүй. Өөртөө байгаа бүх зүйлийг энэ нэр миний авьяас шүү тийм. Миний ааз шүү. Сая нөгөө цэцэрлэгийн цэцэрлэг хүрээлэн тэнд очсон чинь энэ нөгөө нэг юу гэж юу блэ эргүүлээд ингээд нөгөө хийдэл нөгөө Ааза хараарэ Ааза хараарэ гэж хүмүүс ингээд яарсан. Миний өөрийнхөө Аазнаас болохоор энэ бүх зүйлийг олгдсон гэж бодохгүй. Энэ бүх зүйлийг Тэнгэр бурханаас ийсэн гэж талархах өргөөд түнд нүүнхээр талархах сэтгэлтэй хүн гэвэл өөртөө хэр хэмжээгээр байсан бай гэх нь хамаагүй. Яг юунд мөрөдлөөр юу бурханаас юу олгдсон олгдсон бэ гэдэг дотроо мэддэг хүн гэвэл нэр яг одоо надад хэрэг хэмжээгээр байгаа вэ гэдэг хамаагүй. Саяны хэлсэн, сая хамтдаа хуваалцсан, та нарын сэтгэлд санаанд орсон бүх үл харагдах тиймэрхүү азаргалыг та нарт заавал байх. Байх нь тийм ээ ойлгомжтой шүү. Өнөөдөр юм нэгдүгээр уншлаа гэдэг юу яг ихээс ямар үг гарсан бэлээ? Санаж гинүү бүгд хоолсон хоолсны хоолсон болээ. Тийм ээ. Энэ үгийг цэнхнээс ойлгохын тулд би наранд Библиэс хариу олох хэрэгтэй байна. Юу нь хоолсон гэлээ? Яа хоолсон гэдэг нь юуны тухай ярьж байгаа бэлээ? Миний зархад нэрэ миний амьдралын тухай ярьж байгаа мó? Миний карманы тухай ярьж байгаа мó? Төрөвчсний тухай ярьж байгаа мó? Хоолсон гэрийн тухай ярьж байгаа мó? Яг юуны тухай ярьж байгаа вэ? Хоолсон хоолсон. Тийм. Нэр бурханаас ирсэн аа заргал. Түүнд түүнээс өгөгдсөн энэ бүх зүйлд талархал өргөөд Тиймэрхүү сэтгэлтэй хүн гэхээр нь яг одоо надад 10 тэрбум тийм үү, 100 төгрөг тийм үү, тэр нь хамаагүй. Жинхэнэ яг олгодох ёстой заргаал, аа заргаал нь заавар байд. Тань чи миний энэ анхаарал юунд байгаа юм бэ гэхээс Бурхан түнд жинхэнэ азаргал яг өгөх үгүй гэдгийг өгөгдсөн жинхэнэ азаргалыг мэддээд явах уу амьдрах уугүй гэхээс хамаарж байгаа. Хүмүүс цаавал цаавал азаргалтай амьдраарай. Хүмүүс цаавал Тэнгэр бурханы дотор азаргалтай амьдраарай. Түүнээс өгөгдсөн зүйл хамаагүй их байгаа. Танц үл харагддаг учраас харагдцаага зүйлээр бид нараа анхаарад явдаг Үнээс бид нараа алдах зүйл зөндө байга. Үнийг явуулахын тулд хичээгээрэй. Бурханы дотор Азаргаар тавихийг ерөөж бай. Ивэл тавихийг бас ерөөж бай. Энэ 7 хоног 7 сарын сүүлийн өдөр шүү. Сая энэ зүүн би яаж амьдрсан бэ гэдгийг бодоод 8 сар түүний дотор түүний үгийг дагуу амьдрахын тулд хичээдэг манай хүмүүс болохыг байна. 예, 우리 한국 분들 몽골말로 좀 길었죠? 여러분들 행복에 대해서 충분히 생각할 시간이 됐지 않았습니까? 예, 언제 행복하셨어요? 언제 행복하셨어요? 제가 우리 그러니까 이거 너무 동화 같은 얘기일 수도 있습니다. 언제 행복했을까? 네, 모르겠어요. 저는 잘 모릅니다. 첫 아이를 안았을 때 그때 행복했었나요? 아니면 좀 컸을 때 아이가 커서 나한테 생일 선물 저는 우리 성당 우리 주일학교 애들한테 처음 축의 선물 받아서 되게 행복했었어요. 지금도 잊혀지지 않아요. <laughs> 예. 여러분들 부모님 입장에서 어때요? 내 자식이 처음 생일이라고 선물 가져왔을 때 그거 아직도 기억하고 계세요? 행복이라는 단어와 함께 그것들을 떠올려 보셨나요? 아니면 오랫동안 우리 특히 외국에 살고 있으니까 오랫동안 못 만났던 가족들이랑 같이 식사하는 장면, 막 열심히 노력해서 시험에서 내가 원했던 시험을 통과했을 때, 혹은 첫 월급으로 가족들한테 한 박 딱 쏠 수 있었을 때, 그냥 저는 행복했었던 기억 뭐가 있을까, 우리 신자들은 어떤 것들을 떠올릴까 하면서 혼자 적어봤던 것들이 그런 거예요. 만약에 여러분들이 혹시라도 뭐 꼭 제가 얘기했던 그런 예를 말고 눈으로 보이지 않지만 정말로 나를 행복하게 했던 것들에 대해서 먼저 떠올리셨다 한다면, 아, 여러분들이, 어, 뭐라고 표현해야 되지 백만장자가 되는 꿈은 포기하셔야 됩니다. <laughs> 백만장자가 되는 꿈은. 왜냐면 오늘 복음에서 어, 나오는 이 사람, 이 사람은 꽉 가득 찬 창고를 보고 행복했던 사람입니다. 그리고 그 창고가 너무 넘쳐나기 때문에 다시 그걸 허물고 더 큰 창고를 지어야 된다는 사실에서 막 생, 아니, 많이 행복했던 <laughs> 사람입니다. 예. 그래서 우리 신자분들은 어떤 것들로부터 행복, 행복을 떠올릴까에 대해서 질문을 던졌던 거예요. 개인적으로는 저, 제 배만 꽉 차도 행복합니다. 예. 아니면 뭐 신부로서 성당이 꽉 차서 미사를 두 대, 세 대 늘려야 된다? 그럼 또 행복할 수 있겠죠. 당연히 꽉 찬 창고를 보면 행복한 게 당연합니다. 내가 노력을 해서 이 창고를 가득 채웠다 한다면 행복한 게 너무나 당연하죠. 그걸 부끄러워할 필요는 없습니다. 그게 사람이니까. 그리고 실제로 우리는 그렇게 그런 세상 속에 살고 있습니다. 근데 조금이라도 방금 전에 말씀드렸던 그런 행복들, 여러분들이 눈으로 보이지 않는 무형의 행복들, 그리고 내 기억 속에 있었던 어떤 그러니까 10억을 하루 10억 100억을 그냥 하루 종일 실컷 쓰고 내일 죽어도 여한이 없겠다라고 생각하는 사람도 있어요. 예. 실제로 죽어지면 어떨지 모르겠지만 어쨌든 생각이라도 우리 그렇게 합니다. 근데 그것 그런 것들에 내 행복이 있는 것이 아니라 방금 눈에 보이지 않는 것들 내가 가졌던 기억들 안에 다른 행복들을 여러분들이 만약 찾을 수 있는 분들이시다 한다면 뭐 백만, 백만장자 우리가 얘기하는 일종의 백만장자의 꿈은 포기하셔야 됩니다. 한국의 상위 1% 안에 들기 위해서 평균 금액이 9억 8천만 원인가래요. <laughs> 9, 8천만 원입니다. 좀 상위 1%에 어쨌든 평균적으로 계산하면 그렇다고 합니다. 물론 갭은 크겠지만. 사실 뭐 그렇다고 100만 100만 장자 이게 10억 100억이 우리한테 주어지지 않는 건 아니에요. 전혀 여러분들 삶에 주어지지 않을 것입니다라는 말씀을 드리는 게 아닙니다. 방금 이야기한 제가 눈에 보이지 않는 행복들과 10억을 바꿀 생각이 있는 사람은 10억이 손에 들어와도 그 10억을 10배로 불리기 위해 노력하는데 더 노력을 하지 그걸 가지고 내가 그동안 꿈꿔왔던 행복들을 이루어가는데 사용하지 않는다는 얘기입니다. 여러분들한테 돈이 10억이 전혀 주어지지 않을 것입니다라는 그런 죄송합니다 표현이 재수없는 얘기라는 게 아닙니다. <laughs> 예. 근데 그것과 내가 나의 행복을 바꿀 생각이 없는 사람은 어차피 그것이 주어져도 더 큰 그걸 10배, 100배를 늘리기 위해서 만 노력할 뿐이지 내가 그동안 꿈꿔왔던, 꿈꿔왔던 눈에 보이지 않는 행복들을 위해서 노력하지 않을 거라는 겁니다. 하지만 지금 나, 의 조건에서 지금 내가 얼마가 됐든 내가 어떠한 상황이든 이러한 조건 안에서 방금 여러분들이 떠올렸던 행복들에 대해서 눈에 보이지 않는 행복들을 우선시하는 분들이다 한다면 그런 것들을 기억하고 가르치고 자녀들에게 남겨주려 하는 사람은 하느님이 나에게 주신 능력과 능력 안에서 그리고 행복들에 대해서 정말 감사할 수 있습니다. 그래서 우리가 진정한 행복에 대해서 물론 그 자살 테러나 아까 말씀드렸던 것처럼 자기의 목숨을 바쳐가면서까지 자기가 알고 있었던 잘못 배운 행복을 추구하려고 했었던 사람들 그 사람들로 인해서 죄 없는 너무 많은 사람들이 최근에 죽어가고 있습니다. 그래서 우리가 진짜 행복이 무엇인지, 이 행복은 어디로부터 오는 건지에 대한 질문을 우리가 던지고 그것을 찾기 위해서 노력하지 않는다 한다면 오늘 일독서에서 얘기했던 헛되고 헛되도다. 코헬렛이죠. 허무하고 허무하도다라는 말 밖에는 우리가 들을 말이 없습니다. 여러분들 제발 행복하셨으면 좋겠습니다. 미신자분들 정말로 행복하셨으면 좋겠어요. 그리고 하느님 안에서 행복하셨으면 좋겠습니다. 그것이 진짜 행복이 무엇인가에 대한 질문을 답을 찾아가고 있는 우리에게 행복하지 말라는 게 아니고 무조건 참으라는 것이 아니고 아, 내가 다음 행복을 위해서 지금 고생해야 된다는 것이 아니고 지금 행복하기 위해서 하느님을 알고 그 안에서 답을 찾으시라는 겁니다. 신앙은 지금 내가 행복하기 위한 것이 맞습니다. 다음에 행복하기 위한 것이 아니라 다음에도 행복하지만 지금 행복하기 위해서 우리가 가지고 있는 것이 맞아요. 그렇기 때문에 그 행복을 찾기 위해서 우리가 하느님 안에서 끊임없이 묻고 대답을 얻으셔야 합니다. 제발 행복하세요. 하느님 안에서.